Baik. Kita ada pertanyaan. Apakah dibenarkan seorang melukis atau menyampaikan teori-teori fisiki yang menurut dia teori-teori tersebut tidak bertentangan dengan ajaran salah? Saya menukil dari adab kalau beliau jemaat tertentu, menurut dia adab kalau beliau jemaat tersebut tidak bertentangan dengan adab kalau beliau asal. As dan menurut tiap ikhwan muslimin dalam menjadi anak anak mereka yang dianggap tidak bertentangan dengan ajaran asal. Nah, ini salah ya di dalam memahami. Kalau dia paham, dakwah salafiyah, dakwah salafiyah itu lengkap. Tentang pembahasan ilmu yang ada pada jemaah tablik, dakwah salafiyah punya bahkan lebih. Dan mereka lebih paham tentang itu. Kemudian tentang pendidikan anak-anak, mereka lebih paham dari kuadran muslimin mana buktinya ikhwan muslim mendiri? Mana buktinya? Mereka mengulangkan orang-orang yang mendiri didikan. Memanfaat untuk umat. Nah. Maka di dalam dakwah salafiyah. Cuma itu lengkap. Jelas ada. Cuma sebagian orang rasa butuh melihat kepada ini. Mulai itu melihat ini. Itu menunjukkan keterbatasannya dalam memahami dakwah salafiyah. Dan kurang paham akan dakwah salafiyah yang benar. Wallahu ta'ala. Menurut yang Ustaz ketahui, apakah ada ulama salah dalam tulisan atau fatwa mereka tentang adab talabul ilmu, mereka mengakhirkannya syekhya baru. Niat itu di awal. Ya. Yang ada itu di kalangan para ulama salah, disebut oleh siap Imam Uzdah di dalam siar alam Indubala dan lain-lainnya, bahawa orang itu yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu, kadang di awal niatnya, awal kali dia menuntut ilmu, niatnya kurang bagus. Tapi begitu dia berjalan menuntut ilmu, ilmunya ini karena baiknya ilmu tersebut memperbaiki niatnya. Memperbaiki niatnya. Inilah yang dikatakan oleh sebagian para ulama, "Kunna naslubul ilm bi ghairillah." Kami menuntut ilmu untuk selain Allah. Saya ghairillah billah, tapi ilmu itu tidak ini. Kami tuntut kecuali hanya untuk Allah. Di tengahnya berubah. Maka okay, seperti ini adalah perkara yang baik. Ada yang mengatakan akhirnya saja baru niat. Kita lah. Nama ramal ini niat. Amanah itu harus dengan niat. Ya, kalau dia menuntut ilmu tidak ada niat, menuntut apa namanya? Nah, jadi itu bertentangan dengan akal sehat tentunya. Dan tidak akan mendapatkan pahala kalau tidak meniatkan eh, yang baik dari awal kali ini. Nah, Syekh Mubil rahimahullah menulis sebuah kitab Damul Mas'ara. Menurut Ustaz yang ketahui apa yang melatar belakangi beliau menulis kitab tersebut. Yang melatar belakangi Syekh Mubdir melihat sebagian orang berlebihan di dalam masalah uh, terlalu mengemis di dalam mengambil dakwah dan sehingga mengambil dana sehingga merendahkan dakwah. Ya. Nabi Syekh pernah menyebut satu kisah. Ada orang meminta bantuan begitu kepada seorang. Akhirnya datang kepada orang tersebut, orang tersebut katakan, kamu harus minta bersedia dari Syekh Limbar pulanglah dia teriak ambil bersih dari sehimbat datang kepada orang ini jadi cuma 500 riyal saja maka seperti ini hal-hal yang seperti ini yang beliau tidak inginkan hal-hal yang beliau tidak inginkan nah adapun syekh sendiri beliau sangat penyayang terhadap salafi ini Tahu banyak ikhwah salafiyin di berbagai tempat Butuh bantuan rekomendasi Untuk meminta dana misalnya ke Syekh Limbas Atau Syekh yang lainnya Atau dari jalur salafiyin ya, Meminta dana Syekh memberikan tersebut Rekomendasi orang ini butuh ini, butuh ini dan butuh ini Nah Subhanallah Itu dari uh, Lembutnya beliau dan perhatian beliau terhadap salafiyin Nah Sampai kadang sebagian ikhwan dia terhitung ini kita ya. kemudian bila Syekh Syekh kemarin tersianya hilang begitu baru lagi itu lah sekali oleh Syekh Habibullah kita nah ya. jadi harus dibedakan tentang al-mas'ala itu sendiri meminta itu bagaimana yang diinginkan dan itu yang saya ketahui tentang latar belakang dari buku beliau dan itu disebutkan oleh Syekh Yawal Mufatimah Damul Mas'ala baik kepada hizbin untuk masalah dakwah salafin termasuk memberi celah secara mutlak. Nah, kalau bentuknya meminta, iya itu beri celah. Kalau meminta kepada hizbin. Tapi kalau diberi, saya sendiri bertanya kepada syuruh. Tentang masalah mengambil dana. Dan ini kita dengar di pelajaran mungkin banyak. Beliau mensyaratkan tentang orang yang diberi dana dari pihak lain salafin diberi dana, itu kata Syekh boleh diterima. Dengan ketentuan, pertama tidak memberi syarat. Orang yang memberi tidak memberi syarat. Kemudian yang kedua, dia ketika diberi bantuan, tidak turun dari prinsipnya. Jangan sampai sudah diberi bantuan, akhirnya keok. Terjadi kemungkaran, dia tidak berani menegur lagi. Nah seperti ini, ini dua syarat, ini bolehkan. Nah, dan pernah kita di Makassar, waktu itu saya masih di Yaman, dan uh, juga Ustaz-Ustaz lainnya, Ustaz Luqman Jamal, kemudian Ustaz Ustamin masih di Medina. Ustaz Khair yang pertama, masih dari Makassar. Dia pernah didatangi oleh seorang dari Isyal Surah. Ini dulu, tahun berapa dulu, sudah lama. Nah, dia tanya, katanya, kami mau memberi dana. Syarat yang penting kamu salati saja. Syarat yang penting kamu salati saja. Ya. Yes saya tidak setuju. Ustaz Luqman tidak setuju. Akhirnya kirim surat ke saya, sampai ke saya, saya juga tidak setuju. Gitu. Setelah sampai ke saya, saya berpikir, saya tidak setuju. Saya punya lima alasan, tidak setuju. Saya maju, hadapkan ke Syekh Mubin. Habibatullah Ta'ala. Maka saya tanyakan kepada beliau. Ya Syekh ini ada kejadian begini. Saya cerita kejadian tadi. Bahawa mereka mau beri syaratnya kamu salati saja. Tapi saya bilang syekh kalau saya sendiri saya kayaknya berat untuk menerima dan tidak ingin menerima. Pertama, mereka itu hisbiun ya sih, saya bilang. Mereka ini, orang-orang ini hisbiun. Dan kami mengkantar mereka. Kalau kami mengambil dana lagi dari mereka, diberi kami ambil, apa apa yang dikatakan orang nanti. Kemudian saya sebut lagi alasan-alasan saya lain. Kata Syekh Hafizahullah, kalau mereka tidak memberi syarat, kamu ambil saja. Kalau mereka nanti di belakang berpaling, Misalnya melanggar syaratnya, melanggar ketentuan diberi syarat, tinggalkan masjid sudah milik kalian. tak syekh. Tapi saya sendiri tidak menyangka mereka akan seperti ini. Pasti ada syarat nanti belakang. Nah, itu jawaban syekh. Ya, dari sini tentang masalah mengambil, beliau bolehkan dengan dua ketentuan tersebut. Siapa yang mau penukilan selain dari ini, akan tanya di bawah dalil. Ini yang akan dipahami dari Syekh Mubin, yang saya tanyakan langsung dan saya lihat di sebagian buku beliau. Dengan fatwa yang seperti ini. Nah, Adapun kalau dia meminta, duluan meminta, maka ini yang tercela. Anda yang wajib sana. Jangan sampai dakwah itu digunakan. Sampai kata Syekh Mukbil, andai kata seorang itu makan pasir lebih bagus daripada dia menghinakan dakwah. Dan kita sering sekali terkenal dengan lapan bait syair uh, eh, yang dia sering ucapkan tentang hal ini. Cuma uh, eh, panjangnya diuraikan. Bisa insyaAllah. Banyak pertanyaan yang banyak ya, saya pilih saja. Kalau bikin pertanyaan sedikit saja, supaya kita bisa dulu. Jangan satu lembar, pertanyaan dua halaman. Kayak mengarang gitu. Thank you. yang bagus menjadi rujukan kami tentang masalah takdir mimpi. Ada saya lihat tidak terjemahan katanya dinisbatkan kepada Ibn Siri tentang takdir mimpi. Sehingga saya itu penisbatan tidak benar. Ya. Kemudian masalah takdir mimpi itu para ulama memberikan rincian. Masalah takdir mimpi. Dan uh, insyaAllah Allah di kesempatan lain kita uh, terangkan. Uh, sebab ini untuk membawakan satu-satu dan para ulama. Ini termasuk masalah yang banyak uh, berkembang di tangan ini. رضي الله عنهما إذا كفر الرجل أخاه فقد باع بهما أحدهما يا إيه، لقد انتهبت من قال لأخيه يا كافر فقد فقد باع بهما أحدهما إن كان كما قال إلا حار عليه Siapa berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka kalimat ini harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan, tidak apa-apa. Kalau tidak, maka kalimat ini akan kembali kepadanya. Pertanyaan ah di sini, apakah di sini juga berlaku orang-orang yang bermudah-mudahan mengatakan kepada seorang atau kelompok orang sururi, bukan selati, sombong, munafik, munafik selat, yang lainnya. Itu masih dia di dalamnya. Hal-hal yang mengeluarkan seorang tabdi, tabdi, kemudian tabdi, itu hukum syar'i. Kalau tidak benar, dampak jeleknya akan kembali kepadanya. Nah, kita hati-hati. Kalau tadi kita tekankan berbicara tentang hal tersebut, nanti seorang itu punya wara, punya wara, punya ikhlas yang baik, punya agama yang tinggi, pasti bang dia harus adil, harus tahu kaidah-kaidah dia buat adil. Supaya bisa menetapkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, menetapkan segala sesuatu pada tempatnya. kebiasaan cara wanita-wanita di Yaman dalam meminta nasihat kepada syekh gurunya sehingga akhwat tersebut tidak khawatir dan aman dari fitnah sekaligus meminta nasihat terjawab eh, caranya dengan kirim surat atau buat pertanyaan kemudian dijawab nah itu cara yang bagus kemudian memperbanyak dari menuntut ilmu Tuan seseorang, kalau punya masalah, masalahnya itu hendaknya dia catat, kalau dia penuntut ilmu. Nanti tiba saatnya dia baik yang hadir di hadapan ilmu, masalah itu akan lewat dengan sendirinya. Dia akan terjawab beberapa masalah kalau dia rajin hadir di majlis ini. Dan ilmu itu, ya ikhwan, itu diambil dengan cara banyak belajar dengan menutup ilmu. Tidak dengan hanya sekedar hadir daurah beberapa saat saja atau sekedar tanya jawab saja, tidak. Tapi butuh belajar. Nah, orang yang senang hadir pengajian, senang dapat hadir dalam majlis ilmu, ya, dan membuat target untuk dirinya paling tidak ada waktu dia mendapatkan siraman-siraman ilmu. Makanya orang yang baik insyaAllah kita harapkan kebaikan untuknya dan kita mendoakan orang yang seperti ini supaya dipapahkan oleh Allah Subhanahu SWT di atas jalan yang baik. Ya. Apakah berdosa seorang akwat yang meminta nasihat atau menasihati mungkin yang ikan kesalahan dia guru atau ikhwah yang menyebabkan guru atau ikhwah tersebut berfitnah padahal niatnya benar-benar ingin meminta nasihat tahu yang dia niatnya benar-benar ingin meminta nasihat atau memberi nasihat ya, tetapi kalau caranya salah pada ya, itu berhubungan langsung telepon langsung nasihat langsung itu salah caranya nah tidak seperti itu cara menasihati apalagi perempuan maka dia harus menjaga nah المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان انظر إلى عورة قال الورد جاءتني بضعته من الشيطان قربوانا دلم حديث عبد الله بن مسعود رواية الإمام أحمد لأن الله سبحانه وتعالى برحيما ولا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض لأن dan jangan mereka merendahkan suaranya sehingga menjadi tomahlah orang-orang yang di dalam hati yang ada penyakit. Seorang perempuan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dirinya adalah yang menjaga hijabnya, yang menjaga dirinya. Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga kemuliaannya, Allah akan menjaganya. Hai ya sekarang dia itu Allah. Siapa yang berusaha untuk istighfar, menjaga kemuliaan diri, Allah akan menjaganya. Cara kita hamil menjadi prinsip setiap perempuan muslimah. dari Yayasan Asturat Al-Haramain Darul Bir untuk pembangunan sekolah atau madrasah yang kita rinci. Saya cari terus carinya. Cuma di sini saya menangkap ada eh, sinyal uh, lain. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Cuman, sekarang ini dikembangkan tuduhan kepada kita bahwa kami punya hubungan dengan Haramain. Dan saya sudah terangkan berulang kali tentang masalah uh, Haramain tersebut. Mereka memberi bantuan, kami menerima. Nah, mereka memberi bantuan, kami menerima. Itu sifatnya begitu. Dan mereka menawarkan. Tanpa memberi syarat. Dan kemungkinan juga kami tegur walillahi alhamdulillah. Kita terangkan hal tersebut kepada mereka di Jakarta. Kemudian kita tulis surat ke Syekh Rabi. Kalau yang kami salah, mohon untuk dijelaskan supaya kami rujuk di depan umum. Gitu. Yang kita ketahui dari Syekh begitu tadi. Tentang masalah menerima. Ada pun tuduhan tentang darul bir itu hanya semata-mata kudustan terhadap kami. Bagaimana saya terangkan di kaset, ya asalnya memang ada, ya hal, apa namanya, saya membuka jalur bir, tapi hubungan, belum ada hubungan. Itu pun, ya asalnya dengan jalan yang baik, dengan jalan yang baik. Dan sampai kita dengan Syekh Mubil, ingin melakukan hubungan seperti itu, dan Syekh sendiri, atau eh, Abu Hatim yang menerima telepon, itu menawarkan, oh Syekh, kalau kamu ingin rekomendasi dari Syekh, saya akan memberi. Tapi waktu itu saya nak buat rekomendasi. Saya ingin dihubungkan saya ke sana. Sekarang. Saya nak buat rekomendasi. Saya cuma ingin dihubungkan. Sebab mencari orang yang membantu salah itu sulit. Saya ingin dihubungkan saja. Dan saya tidak berpikir untuk meminta rekomendasi. Saya merusak apa namanya tidak butuh untuk saat itu. Nah, tapi subhanallah. Itu menunjukkan Eh, bahawa Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala memang beliau lembut terhadap umat secara umum. Perhatian terhadap masalah dakwah dimanapun dia berada. Nah, adapun mereka menuduh bahawa saya punya hubungan dengan siap surah, ini semata-mata kedustaan. Dan akan dipertanyakan di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu ya, surah baiknya ataupun uh, eh, surah Jogja. Nah, ini tuduhan ini, ini datangnya dari seorang hizbi kelas kakap namanya Askeri yang tadinya di Makassar, ya, kemudian melarikan diri ke Balikpapan. Nah, kami diundang di Balikpapan oleh beberapa orang Ikhwan. Sebagian Ikhwan itu masih awam, sebagian Ikhwan. Satu lagi, rayinya di tempat askari. Rayinya di tempat askari. Di askari, uh, eh, tubuhnya mereka mencetak uh, majalah atau mencetak apa namanya buletin di tempatnya. Dan sebagainya kuah yang Allah miliki orang lagi ke tempatnya. Begitu kami diundang, maka yang namanya mencari-cari kesalahan mulailah. Semua orang ini dikatakan ini hizbi, sekulah ini pengedar, apa namanya, sekulah ini tokoh sururi, sekulah ini uh, tokoh sururi, yang anak buahnya Ahmad Faiz. Padahal orang ini Ahmad Faiz saja baru dengar. Ya. Abu Hidah saja baru dengar. Bagaimana dikatakan? Anak buahnya. Dan kami dituduh punya hubungan dengan Ahmad Faiz katanya. Dan ini disebarkan. Dan sangat sesalkan. Yang saya sesalkan. Kabar-kabar dusta seperti ini. Dan seorang pendusta yang sudah kita kenal. Nah, dan kalau kita saksikan akan hal tersebut, jangankan pada kita. Kadang kepada para masyik pun mereka melakukan hal tersebut. Ya. Seperti ya. Lekban Ba'ad misalnya. Itu pada Syekh Muhammad bin Hadi, dia mengatakan, Mukarnas itu tidak jadi. Dirubah jadi daurah katanya. Saya bayangkan, tak malu. Ya. Itu pada Syekh. Katakan seperti itu kepada syekh saya berani, apalagi kepada kami. Nah, maka harus diketahui orang-orang yang seperti ini. Ada yang orang-orang ini merusak dalam dakwah salaf ini. Dan saya tahu makar mereka. Mereka ingin membenturkan saya dengan seluruh ustaz yang lain. Dan saya pahami hal ini. Cuma saya berbicara hanya menegurkan masalah. Dan menegaskan ucapan pada orang-orang yang saya tahu persis. Bahawa mereka ini adalah orang-orang yang tidak berajar salaf. Adalah pengikut kesat. Seperti yang yang saya katakan tadi itu. Itu yang saya yakin pada orang ini. Kata Syekh Mubin, ini termasuk saya yang saya lupa tadi sebut. Arkanul Hizji ada tiga. Rukun Hizji itu ada tiga. Rukun Hizji. <laughs> ini faedah agung dari Syekh Mubin. Dan Syekh sendiri ditanya, bagaimana Syekh caranya kita kenal Hizji itu? Kata Syekh Hizji itu dikenal ya Ikhwan bin Mumarasa dengan banyaknya duduk. Dan melihat taktiknya, gerak-geriknya sehingga dihukum ini Hizji. Ya. Tapi beliau memberi kaedah. Rukun hizbi itu ada tiga. Pertama, at-talbih. Senang menyamar-nyamarkan. Yang kedua, al-kirib. Senang berdusta. Yang ketiga, al-khidah. Senang menipu. Dan ini ada padanya. Tiga-tiga. Nah, ada padanya. Tiga-tiga. Pada baktunya dan pada askari. Wallahumma'ala. Ada kelihatan, tuduhan-tuduhan seperti ini itu sudah uh, klasik sudah. Nah, sudah apa namanya, sesuatu yang biasa dari mereka. Bagaimana cara ini menjatuhkan orang itu? Ini menjatuhkan. Kalau kita lacak dari sisi ilmiah, kita tidak akan mampu mengungkap perkara-perkara ilmiah. Ya. Allah Al-Mustah. Maka yang saya nasihatkan kepada ikhwah, anda yang senantiasa giat dengan menuntut ilmu. Tidak usah sibuk dengan hal-hal yang seperti ini. Melalikan saja. Ya. Dan kita juga perlu tahu, orang-orang seperti ini, walaupun berusaha untuk apa namanya, mengagungkan dirinya, Ibarat balon itu ditiup terus. Namanya balon ditiup. Kena jarum sedikit, pecah. Seperti itu, tunggu saja. Orang yang balon itu tidak akan dibuat, dibiarkan oleh Allah Subhanahu SWT. Dan Alhamdulillah kita punya pengalaman sangat berharga sekali. Ya. Di masalah sekarang. Saya sempat bilang kepada Muhammad Sewek waktu itu. Saya bilang, siapa yang menyimpan dari kita? Kamu akan lihat. Allah akan menghinakan kita. Saya bilang kepada kita. Dan subhanallah, baru berapa lama, tidak lama kita menunggu. Ya. Keluar dari syifrah. Nampak mereka berada di atas kesesatan. Dan ini adalah satu hakikat walaupun pahit tapi hendaknya mereka terima. Kalau memang mereka benar-benar orang yang tajarrut ingin menerima al-haq. Dan jangan bersombong dalam menerima al-haq. Orang itu kalau dia rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada menanggung siksa nanti neraka. Ya. Kata para ulama al-aru khairun minan nar. Menanggung aib lebih baik daripada menanggung api neraka. Ini menunjukkan bahawa rujuk kepada hak itu adalah suatu izah dan fadilah. Kadang seorang sulit rujuk kepada hak, dia anggap kalau dia rujuk, dia sampaikan tobatnya, dia umumkan, ah, ini mengangkat nama orang yang mengkritiknya. Begitu. Jadi khawatir nanti terangkat namanya dan dia tidak senang itu, akhirnya dia itu tidak mau mengumumkannya. Tidak ingin menjelaskannya, padahal kesalahan ini bukan kesalahan kecil seperti yang saya katakan tadi kesalahan yang beredar di tengah salafiyin dan melakukannya adalah banyak dari salafi dan kita tidak merasa aman sesuai salafiyin bersih dari maka bukan dari nasihat kepada umat kalau itu dibiarkan dan itu dianggap penipuan terhadap umat kalau mereka senantiasa menyembunyikan hal tersebut dan Rasulullah SAW bersabda wa man bashana qalisa minna siapa yang menipu kami dan itu bukan dari kami Allahul Musta'an Menjadilah sebab dalam kebaikan dan menjadi sebab dalam kejelekan. Ya. Kemudian hendaknya setiap orang menyibukkan diri dengan apa-apa yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian dikatakan di sini oleh uh, penanya, bagaimana kaidah-kaidah ahli sunnah mencari sholat? Saya sudah terangkan tadi ya. Apakah boleh kita menerima makanan dari tetangga yang kafir? Kalau makanan tersebut, ya pertama dilihat dari dua sisi. Makanannya apa? Kalau makanan tersebut sifatnya sembelihan, ya Maka kafirnya perlu dirinci. Kalau kafirnya adalah ahli eh, selain ahli kitab, sembilan tersebut melakukan syirik. Haram untuk dimakan. Tapi kalau kafirnya ahli kitab, maka ahli kitab ini butuh dilihat. Dia menyembelih hal tersebut pakai cara ahli kitab atau tidak. Kalau dia pakai cara ahli kitab, halal dimakan. Kalau dia pakai cara ahli kitab, maka tidak halal dimakan. Saya katakan halal dimakan kalau dia sembelih pakai cara ahli kitab, Sebab dalam Al-Quran al dikatakan واقدر uhillat lakum al اليوم Wa ta'amun ladina utul kitab أوتوا lakum Wa ta'amun Wa ta'amukum حل lakum Makanan pada hari ini dihalalkan untuk kalian yang baik-baik, Makanan yang ahli kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Ya, itu nafsu. Jadi kata para ulama disembeli dengan cara ahli kitab. ya, kalau makanannya berupa uh, selain sembelihan, misalnya saya sendirian maka yang perlu diperiksa itu apakah ini bejananya bukan bejana yang biasa dipakai untuk makan babi seperti mukhamar kemudian apakah dari makanan tersebut tidak terkandung zat-zat yang diharamkan di dalam syariat itu betul diperiksa hukum membaca salatu khairul minan naum ketiga dan subuh diperselisihkan oleh para ulama di mana membaca salatu khairul minan naum apakah di adan pertama atau di adan yang kedua Yeah. Para masyik di Saudi Arabia menguatkan di adan yang kedua. Cuma Syekh Mukbil rahimahullah beliau kuatkan uh, di adan yang pertama. Pengucapan salatu khairu minan nom. Dan ini juga adalah pendapat Syekh Al-Albani. Sebab munasabahnya lebih tepat. Salatu khairu minan nom kan artinya salat lebih baik daripada dia. Ya kan? Membangunkannya lebih cocok di adan pertama. Sebelum saya uraikan di sini mungkin ada sebagian hadirin yang kurang paham. Bahawa adan dalam sunnah itu ada dua sebenarnya dalam salat subuh. Ada adan pertama, ada adan kedua. Adan kedua ini yang biasa kita dengar di masjid-masjid itu adan kedua. Itu adan kedua. Adan pertama sebelumnya lagi. Sekitar 20 menit atau 25 menit. Ketika terbit, fajar kari. Ya. Itu adan pertama namanya. Dipahami? Nah, salat khairu minan naum diperselisihkan. Apakah dia adan pertama atau dia adan kedua? Yang berdalilkan bahawa itu di adan pertama atau di adan kedua, itu berdalilkan dengan hadis. Andai kata hadisnya sahih, kita juga menguatkan itu. Tapi sangat disayangkan, hadis ini itu dari jalan Ibrahim Al-Tayni, berikan dari sahabat ini, dan eh, Ibrahim Al-Tayni tidak mendengar dari sahabat tersebut. Karena itu hadisnya terputus. Karena itu kita memakai asar Ibn Umar, Ibn Umar mengatakan letaknya di adan pertama. Letaknya di adan pertama. Yang ini yang kita pakai. Ini yang kita pakai. Akan tetapi dalam masalah ini, Syekh Al-Bani berlebihan. Bagaimana dikatakan oleh para masyarakat kita. Tapi kalau Ibani menganggap bid'ah memakai adan salatu khairun minan naum di adan kedua. Dia katakan bid'ah. Kita katakan berlebihan hukum bid'ahnya. Sebab dalil mengandung kemungkinan. Mungkin di adan pertama, mungkin di adan kedua. Mengandung kemungkinan, menghukumi bid'ah tidak sampai ke sana. Cuma kita sendiri menguatkan di adan pertama, seperti yang dikuatkan oleh Syekh Al-Bani, Rahimahullah Ta'ala. Ya. akan jelas. Terangkan jumlah rakaat salat duha yang saya bisa baca tadi ya. Jumlah rakaat salat duha, kadang dua rakaat, ada empat rakaat, ada delapan rakaat. Semuanya dalam nas hari yang sah. Manakah yang lebih utama? Berbakti kepada kedua orang tua atau belajar ilmu agama dengan meninggalkan kedua orang tuanya? para orang tuanya adalah orang yang butuh apa namanya e, maksudnya orang tuanya tidak ada yang mengurusnya kecuali dia maka dia hendaknya bersabar kalau memang tidak ada yang mengurusnya orang tuanya sudah tua tidak ada yang mengurusnya maka hendaknya dia bersabar rawat orang tuanya tapi kalau orang tuanya punya anak ada anak lainnya ya ada yang bisa mengurusnya maka yang seperti ini orang tua tidak punya hak untuk melarang Orang tua melarang pun dia tetap berangkat menuntut ilmu. Sebab kalau melarang itu namanya maksiat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar, "Inna maqata bil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf saja. Itu uh, rincian dari fatwa Syekh Mukhlis rahimahullahu taala. tafsir berjamaah seperti yang dilakukan oleh Arifin Ilham Jakarta dan ustaz yang bilang bahawa pada hadis Ibn Mas'ud mengingkari bidahnya kesedihan, bukan? Saya melihat di Kalimantan diperlihatkan oleh sebagian iswah atau diberitahukan, saya belum lihat, diberitahukan oleh sebagian iswah katanya eh, Jafar Umar Farid menulis tentang disyariatkannya sikir berjamaah yang ada dalam pengingkaran itu hanya biji tasbihnya saja. Saya ini salah paham. Salah paham dari banyak sisi. Padahal dari sisi kurang dalam tahrik hadis, menurut penyelidikan yang saya menghidup, dalam sebagian riwayat diterangkan tentang zikir berjamaah. Kemudian yang kedua, kadang salah pahamnya, karena tidak mengetahui. Ya. Bagaimana para ulama memahami hadis ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, para ulama dalam buku Firaq itu menyebutkan bidah yang pertama muncul di Kufa itu adalah bidah zikir berjamaah, bukan bidah tasbih. Tapi bidah zikir berjamaah yang disebut. Menunjukkan ini diisbat oleh para ulama. Paham ini? Iya. Karena itu, ini dua perkara jawaban umum bantahan sudah tentu semua dari awal kan? sampai akhirnya walaupun diwakilkan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya tidak berarti. Menunjukkan secara pahaman saja. Nah, Allah Mustaan. Dan Ja'far Umar Talib Alaihissalam Dia sendiri yang meninggalkan Salafi Kata Syekh Rabi Dan kalian yang meninggalkan mereka Mereka yang eh, dia meninggalkan kalian